No sé, me invitó el hermano. Ya le tengo que avisarle a mi vieja, weón. Ay, si no le avisáis después se queja. Sí, weón, le digo y al tiro salgo. Oye, sacar una moneda para comprar algo.